Manhaji ya nne ambao wanaitumia wanaoandika katika sira almanhaj almawdhu'i almanhaju almawdhu'i manhaji ya mawdhu Nini maana ya mawdhu Maana yake wanaandika sira kwa maudhui fulani, sio sura sira yote. Yani mathalan zile kutubu shamai, vitabu ambavyo vinaelezea zile tabia za Mtume sala sallam na yale mambo ambayo yanahusiana na, na Mtume, au mfano kutubul khasais vitabu ambavyo vinaelezea mambo pekee ya, ya mtume sana sana khasais za, za mtume. Hizi zote inaingia katika almanhaj almaudhui. Yani mathalan kuna vitabu vingine unakuta hasa kimeandikwa ghazwatu Badr peke yake, mtu anazungumza ghazwatu Badr, kwa maudhui yake yamejikita katika nini? Ghazwatu Badr. Kwa hii vile vile wako ambao wanaitumia almanhaj almaudhui. Manhaji ya tano ambao wanaitumia ni kama ambavyo kitabu chetu cha cha daura hichi an-nadhm ash shi'ri kuandika katika njia nini ya ushairi ambao unaweza ukasema unaweza ukasema wakati mwingine lakini wengine wanaingiza katika manda katika njia ya ushairi na mnajua mshairi eh, wa ajazu eh, fi shi'ri salih an yasrifa shair mala yansarif. Kwa wakati mwingine anaweza akaanza mwanzo, baadaye akaja mwisho, wakati mwingine akaelezea hivi aka, yani ndio maana ikawekwa kama ni manhaj maalum, kwa sababu washairi wana mambo mambo yao, washairi wana yao eh? na wamejijuzishia mambo ambayo hayajuzu katika lugha ya kawaida, wanaita daruratu shi'r. Kwa hiyo almuhim, kwa hiyo mfano wake itakuwaje? Annadhmu shi'ri itakuwa mfano ya al-urjuza almidia unaweza ukae wako baadhi ya wengine mfano kama wale watu wa watu wa bid'a wasufi wale mfano kama burda eh, burda katika manhaji hii shairi lakini anakusudia kuelezea nini sira kile ndio hili mfano hata katika almanhaji almawdhu'i wale wanaandika katika fiqh sira na fiqh sira eh, wako watu wa bid'a pia wameandika katika almanhaji almawdhu'i mfano Muhammad Ramadhan al-Buti, Muhammad Said Ramadhan al-Buti anaandika fiqh sira, lakini ukiwa nacho hicho lazima uwe nacho na nini ile risala ya Sheikh Sheikh Al-Albani, sababu ame amemfanyia zile tafriji za hadithi na faida nyingine za sira ameziandika Sheikh Al-Albani, ambazo ni mambo maathidi ya huyu al-Buti katika hicho kitabu chake cha As-Sira. Lakini al-muhim sisi tupo katika kuelezea nini al-manhaj ni hizo. Kwa hiyo nafikiria zinatosha hizo, maana ni ngapi hizo? Tano zina zinatosha. Kwa hiyo tutakuwa tumemaliza uh, almihwa athani, kipengele cha cha pili tutakuwa tumemaliza. Sasa tunaingia almihwar athalith, kipengele cha cha tatu ambacho ni ni cha mwisho, ambao ni nini? Tumesema itakuwa masadiru sira an-nabawiyya masadir wanasema vyanzo sijui au wanasema eh, vitabu vya asili au marejeo yani yani sami ma tasha lakini almuhim masadir masadir asira ya kwanza katika masadir alquran alkarim unapotaka kusoma sira basi katika Qur'an tukufu sira ipo kwa sababu Qur'an ndio msingi wa kila kitu katika nini katika Uislamu kwa hiyo sira imeelezewa katika Qur'an. Ndio maana katika Qur'an kuna ghazwat Badr, kuna Ahzab, ghazwat Uhud imeelezewa, yaani imeelezewa baadhi ya matukio ndani ya Qur'an. Faida ya sira kuelezewa ndani ya Qur'an, Qur'ani ina miza. Miza yake iko wapi? Tukio lililoelezewa katika Qur'an basi ni thabita mutlaqa hilo tumethibiti moja kwa moja. Kwa hiyo min haythu wanasema athubut almutlaq, hii mimiza kwamba kila kilichoelezewa katika Qur'ani kimefani kimethibiti, kwa sababu Qur'ani hakuna ishkali ndani yake. Qur'ani kila kilichoelezewa ni thabit kimethibiti. Kwa hiyo tunakata kwa yakini kabisa ghazwat Badri imetokea, tunakata kwa yakini kabisa ghazwat Uhud imefanya nini imetokea kadhalika ahzab imefanya nini imetokea na matukio yote ya sira ambayo yametajwa ndani ya Qur'an haya kiyakini kabisa tunaohakika nayo yamefanya imethibiti kwa hiyo talibul ilmi ukitaka sira vile vile uidurusu Qur'an utapata baadhi ya matukio ambayo yameelezea sifa zake mtume zimetajwa akhlaqi zake zimetajwa na baadhi ya ghazawati baadhi ya vita vile vile zimefanya vimetajwa lakini ishkalia shida katika Qur'an hailetwi katika njia ya kufani ya kukamilika yaani haidi sira iliyokamilika katika Qur'an inaletwa tukio na pengine watu wajifunze katika lile tukio khalas lakini mwaka gani kumefanyika hivi kumefanyika yani kukawa kuna sardan mutakamila hamna ndani ya ndani ya Qur'an lakini almuhim ndio masdari ya kwanza ya ya sira ni alquran alkarim masdari ya pili ya sira ni kutubu alhadith almutanawwi'a vitabu vya hadithi vilivyokuwa mbalimbali unajua vitabu vya hadithi kuna jawami mfano sahih bukhari eh, kadhalika jami'u tirmidhi jawami ni vile vitabu ambavyo vimekusanya elimu tofauti tofauti hivi vile vile vinavyo mlango ambao unazungumza nini unazungumza sira mfano katika sahihi bukhari imo imezungumzwa sira na kadhalika katika sahihi muslim imezungumzwa sira na baadhi ya ghazawati imezungumzwa isipokuwa katika sahihi bukhari shida yake wakati mwingine inafanana na nini na Qur'an yani sahihi bukhari kuna taktii anakata yani ile hadithi haitimizi, anaikata kulingana na nini? Na mlango wake. Kwa hiyo unawezekana vile vile usipate ile tukio kamili katika sahihi Bukhari kwa sababu ya ile manhaji yake ya taqti, lakini sahihi Muslim yeye kidogo ni ahaf fi hadha aljani, kwa sababu Muslim amejilazimisha kuileta hadithi kamil na vile vile anafanya tatabu riwayati Muslim. Kwa hiyo kwa Muslim unaweza ukapata afadhali tofauti na nini na Sahih Bukhari lakini vile vile mfano kutubu as-sunan yani sunan Abi Daudi sunan Tirmidhi sunan Tirmidhi sio sunan yani inda yani ala tahqiq yani mijami sunan Ibn Majah sunan Abi Daud hivi vile vile zinaelezea baadhi ya sehemu za nini za sira mwanafunzi akizitaka huwa ana anazipata kadhalika mfano masanidi vitabu musnad imam ahmad unakuta vile vile kumeelezewa hali za mtume swalla sallam na baadhi ya vita na kadhalika na hali za masahaba umuhimu wa vitabu vya hadithi ukiatilia vitabu vingine yani tunafanya mukarana baina ya kutubu uh, eh, alhadith almutanawia na kutubu almukhtasa fi sira tunakuta umuhimu wa vitabu vya hadithi ni kitabu cha hadithi kinakuwa authaq wa adaqu mutuna yani inakuwa katika namna ya kudhibiti vinakuwa viko vimedhibiti zaidi yani watu wa hadithi kwa sababu wao wako katika zile kawaid za hadithi kwa hiyo visa vinavyoelezewa mara nyingi vinakuwa ni madhubuti zaidi katika minjihati thubuti na adak na wanakuwa wanakwenda yani kiumakini ndani zaidi yani katika ku, katika ile mambo ya kudhibiti ile matni kwa sababu wana kawaidi nzito za hadithi ambazo zinawafanya waamiliane nazo katika kuthibitisha nini matukio ya sira kwa hiyo matukio ya sira ambayo yametajwa katika vitabu vya hadithi hii kaida ninayokupa min haithul jumla yaani mara nyingi zinatangulizwa katika vitabu vya hadithi kwa sababu inakuwa ni nini, vinakuwa vimethibiti zaidi kutokana na zile kawaidi za hadithi wanazozitumia. Lakini vinatokea baadhi ya vitabu vya hadithi ambavyo vinakusanya vina, vina alghathlu wassamin. Kwa hiyo unaweza ukakuta pumba ndani ya vitabu vya hadithi, hadithi haijathibiti maudhuu unaweza ukaikuta ambayo inaelezea sira ndani ya vitabu vya hadithi, lakini tunazungumza min haithu ljumla na kuna vitabu vingine mfano sahihi Bukhari ukikuta humo maana yake moja kwa moja ile tukio limefanya nini limethibiti sahihi Muslim ukikuta maana yake ile tukio limefanya limethibiti kwa hiyo huo ndio umuhimu wa vitabu vya, vya hadithi katika njia ya tawthiq zile mutun inakuwa wako adaq wana umakini zaidi masadir nyingine za za sira kutub asbabin nuzul Ukitaka kufahamu sira, vile vile wakati mwingine unaweza ukafuatilia katika kutub asbabu nuzul, vile vitabu ambavyo vinaelezea sababu nuzul. Yani sababu nuzul, lazima utazungumza sira. Aya hii imeteremka kwa sababu unaelezewa tukio la kisira, kulitokea hili na hili, ikashuka hiyo a Kwa hiyo asbabu nuzul, yani kutub asbabu nuzul zinazingatiwa vile vile ni kwamba ni masadiri ya nini, ya sira kadhalika kutubu nasikh wal mansukh vitabu vya annasikh wal mansukh pia vile vile ni masadiri za sira kwa sababu haiwezekani tukazungumza annasikh wal mansukh bila kuzungumza nini sira yani annasikh wal mansukh kwa tafsiri ndogo maana yake ile aya iliyofutwa na ile aya inofanya nini inayofuta kwa hiyo hatuwezi kuijua iliyofuta na bila kuijua taarikh wanasema wenyewe lan naskha biduni taarikh hakuna nasku yani kusema hii imeifuta hii bila ya kujua nini tarehe kwa hiyo kutubu nasikh wal mansukh vile vile ni katika masadir za nini za asira an-nabawiyya na vile vile katika masadir mangapi hayo mpaka sasa hivi masadir tano manne au sio ya tano kutubu tafsir vitabu vya tafsiri vile vile tunaweza tukapata sira katika kupitia vitabu vya tafsiri mfano tafsiru tabari tafsiru ibn abi hatim ar-razi hawa wameelezea matukio ya sira na umuhimu wao wanaleta katika njia ya isnad kwa hiyo ukienda vile vile uta, utapata sita katika masadir kutubu ilmi rijal vitabu vya ilmi rijal naweza unaweza kuunganisha vile vile wa mustalah alhadith na vitabu vya mustalah alhadith eh, yani ulumu alhadith wakati mwingine kuna mambo ambayo yanakuja ni dharura lazima ielezewe nini sira hasa hasa mfano ulumu alhadith unataji unahitaji hali za watu au mfano ilmu rijal ilmu rijal lazima utawaelezea yani masahaba walivyokuwa na namna ilivyokuwa unaweza ukapata sira katika hayo mambo na kadhalika ulum mustalah alhadith zinatumika baadhi ya kawaida za mustalah alhadith zinahitaji tufafanue nini tufafanue sia na baadhi ya dhawabiti nyingine zina zinakuingiza wewe uzungumze sira hasa hasa katika njia ya kuthibitisha hadithi katika upande wa nasu na mansukh lazima utaingia katika upande wa nini utaingia katika upande wa wasira na kadhalika na kuthibitisha yani fulani sahaba au sio sahaba wakati mwingine lazima utafanya nini utaingia katika katika sira almuhimu vile vile inaizingatiwa hivi vitabu vile vile vitabu ni maraji ambayo tunaweza tukaona sira ndani yake ya saba hivi vyote tuliovitaja hivi ni masadir lakini tunasema almasadir ghairu almukhtassa yani ni masadiri ambayo tunarejea lakini sio nini sio al-mukhtasar yani haya hayajawekwa kwa ajili ya sira tu peke yake yanazungumziwa sira na mambo mengine ukisikia al-masadir ghairu al-mukhtasar ni vile vitabu ambavyo sio vya asili katika fani yetu husika mathalan Qur'an Qur'ani haielezei sira tu peke yake lakini sira ukitaka itafani itakuwemo kwa hiyo ni, ni masdar ya sira lakini ni katika al-masadir ghairu muhtas hakuna mtu anayesema kwamba Qur'an ni kitabu cha nini cha sira hakuna mtu ambaye anayesema sahih Bukhari ni kitabu cha nini cha sira kwa sababu hakiko kwa ajili ya nini ya sira lakini sira tunapata ndani ya hivyo vitu kwa hiyo ah, hizi masadir sita nilizozielezea zote huko ni tunasema almasadir ghair almukhtasar masadir ya saba ni kutubu sira almukhtasar vitabu vya sira ambavyo vimefanya nini vinahusika na sira pia vivyo ni masada ukitaka kufahamu sira urejee katika vile vitabu vyake vya asili ambavyo vinazungumza sira faida ya kutubu sira almuftasa juu ya vitabu hivi juu ya hizi masadir ghair muftasa umuhimu wake hivi vya sira ambavyo vinahusiana na sira kuna suhulatul arab wepesi wa kuleta matukio yani sira inavyozungumzwa katika Qur'ani kuifahamu ni ngumu tofauti katika vitabu vya nini vya sira kwa sababu vitabu vya sira vinazungumza lugha laini alafu na matukio yanaunganishwa unapata kuifahamu vizuri kwa hiyo kwanza umuhimu wa hii kutubu sira al-mukhtasa ni suhulatul ardh wepesi wa kudhihirisha yale matukio kadhalika tatabu'u al-ahdath at-tarikhiyya wa wattisaluha kufuatana yale matukio ya nini ya kitarihi na kuungana. Vitabu vya sira ndio vinaunganisha doti, tunasema Qur'ani inaweza ikaelezea kipande kikaondoka, hadithi inaweza ikaelezea kipande kikaondoka. Ukitaka kuunganisha tukio yote yaliyokuja, basi ni katika kutubu sira al ndio inakuunganishia matukio yote, unapata kufahamu. Faida nyingine muraatu zaman fi sardiha zinachunga vile vile wakati katika kuleta nini matukio wanaleta matukio kutokana na na wakati hii ndio umuhimu wa hivi vitabu vya sira ambavyo vinahusiana hasa hasa na na sira vitabu ambavyo ni marejeo katika ambao tunaita ni alkutub yani kutubu sira almuftasa marejeo viko ambavyo ni mafukuda na viko ambavyo ni maujuda viko vingine vimekosekana. Kuna vitabu ambavyo ni marejeo, vitabu mama vya sira, lakini sasa hivi hatuko nao. Katika ambao vimekosekana, mfano Maghazi Urwatu ma, Maghazi Urwati ibn Zubair, hichi kitabu mafkuru, na kadhalika Maghazi ya Musa ibn Uqba Az-Zuhri vile vile nayo ni nini? Ni, ni mafkuru, lakini tunapata hichi kitabu katika nini katika vile vitabu ambavyo vimenukuu riwaya zao tulivyofahamiana yaani kuna baadhi ya wakati kitabu kinakosekana lakini tunajua kwamba katika kitabu hicho kuna maudhui hiyo kwa nini kwa sababu tunamkuta kuna mtu wa zama zake kanukuu kutoka katika hicho kitabu au mathalan wakati mwingine kuna mukhtasar wa hicho kitabu kimefanywa na mukhtasar maana yake kafupisha ile maudhui iliyokuwa mko tunajua katika hicho kitabu kuna hichi na hichi kwa sababu ya nini ya mukhtasar ndio muhimu wa hizi mukhtasar na na, na kadhalika nukuu wanasema kutubul khadamati umuhimu wake ndio hiyo kama kitabu kitakosekana tunapata kupata baadhi ya maalumati kwa kupitia hizi kutubul khadamat au nimesema khidmat tuseme khadamat lakini muhimu ni, ni hivyo katika vitabu vya sira ambavyo ni mu, ni mukhtasar ambao ni marejeo siratu ibn ishaq siratu ابن Ishaq Sirat ibn Ishaq moja katika faida yake Ibn Ishaq ana iskalia mbele ya watu wa, wa hadithi eh, hususan yani mathalan mathalan Ibn Hajar al-Asqalani katika Fathul Bari Ibn Ishaq anamuacha akiwa ataleta riwaya akafanya anana tupo lakini akileta akifanya tasrihi ya tahdithi anafanya nini anachukua kwa hiyo sira ya Ibn Ishaq ina inataka kidogo uwe na zile manhaji za za watu wa hadithi katika kuthibitisha yale matukio ambayo yametajwa yame lakini kwa mwanafunzi akitaka kutaka uhakika wa kile ambacho kimethibiti katika kilichotajwa katika sirat Ibn Ishaq aende tahdhibi ya nani Ibn Hisham Ibn Hisham sira yake imefanya tahdhibi ya hii sira ya Ibn Ishaq kwa Ibn Hisham al-Dhahabi amefanya tasrihi yani ametoa maelezo ya wazi al-Dhahabi amesema tahdhibu Ibn Hisham hujja fil maghazi taadhibu ya Ibn Hisham ni nini? Ni hujja katika maradhi. Kwa hiyo ikiwa Ibn Hisham ataelezea almaghazi katika kunukuu kwa nani? Kwa Ibn Ishaq, basi tunajua hiyo imefani imefikia, kwa sababu ni hujja kwa maneno ya nani? Ya Al-Dhahabi. Sira ya Ibn Ishaq ina riwaya mbili au ah, naweza kusema zaidi, lakini mimi nakuelezea riwaya mbili. Riwaya ya kwanza ni riwaya ya Al-Bukai. Al-Bukai sira ya Ibn Ishaq kwa riwaya ya Al-Bukai ina yani wanasema riwaya hii ni makbula inakubalika kwa sababu gani kwa sababu ametegemea ame, ame naskha naskha ambayo ime imeondo yale yalikuwa sio imetolewa na nini yani munakaha ile iliyofanya iliyotakaswa tunasema iliyochujwa au sio kwa hiyo riwaya hii ya al-Bukai ukipata sira ya Ibn Ishaq katika riwaya ya al-Bukai basi ina ina faida lakini riwaya yake yani sira ibn ishaq riwaya ya Yunus ibn Bukair hii inaishkalia kwa sababu ametegemea naskha kadima nuskha aliyotegemea ni kadima kwa hiyo itakuwa unahitaji baadhi ya kawaidi za za watu wa, wa katika masadir vile vile za sira ambazo ni kutubu sira al-mukhtasa ni maghazi al-waqidi maghazi الواقدي الواقدي ببيع كتاب تفسير هو كتاب مغازي لكن إشكالية الواقدي وتوى حديثي ومفاني الواقدي مردود عند أهل الحديث الواقدي وتوى حديثي حتى هي مغازي يك رواية يك مرفوضة عند أهل الحديث وتوى حديثي هذا الواقدي katika, kusi, katika kuthibitisha kwake matukio ana ana baadhi ya ishikalia katika upande wa zile kawaidi za watu wa, wa hadithi. Lakini maajabu watu wa hadithi wanamrejesha na kumradi, lakini muarrikhun anategemewa inda almuarrikh alwaqidi, wanasema mtu si mbwa. Watu wa hadithi hawamtaki, lakini muarrikhun wanafanya nini? Wanamtaka. Sasa tuelezee sababu kwa nini watu wa hadithi wa alwaqidi la na kwa nini muarrikhun alwaqidi wana wanamchukua riwaya zake. Watu wa tarikh ambao ni muarrikhun wengi wanamtegemea alwaqidi kwa sababu ya nini? Ghazaratu maalumatihi, kwa sababu ya nini? Ana maalumati mengi Yaani wewe unapoandika sira, unataka uandike sira matokeo yafanye nini? Yaungane wewe hujaacha kitu. Sasa ukitaka hivyo lazima ukutakumbana na nani? Alwaqidi. Sababu alwaqidi ameandika sana. Ya pili vile vile sababu inawafanya muarrikhuna wamkimbilia alwaqidi katika hicho kitabu chake cha maghazi kuna takdimu tafasili kathira yamfaridu biha analeta pambanuzi upambanuzi, yani katika tukio analeta upambanuzi mwingi, ambao upambanuzi huo hakuna mwingine ambao anautaja, ambao hapa ndio mahali iskal inda ahli alhadithi. Vile vile ya alwaqidi katika tukio anaweza akalipambanua hilo tukio akaelezea mambo ambayo wengine hawajafahamu hawajaelezea. Hili ndio lilowafanya watu wa sira wingi wafanye nini? Wamkimbilie yeye. Na vile vile mambo mengine katika faida ambazo zinawafanya watu wa tarikhi wamkimbilia al-Waqidi tahdidu tawarikhi alahdath bidiqa, ana yani taarikhi matukio yale anayadhibiti katika yani dika, yani kwa undani kabisa. Yani anaweza akasema pengine ilikuwa Jumamosi mwezi gani mwaka gani, yani anafanya tahdidi bidiqa ambapo hapa watu wa taarithi lazima watafani Watamhitajia. Lakini watu wa hadithi wanashaka nayo, kwa sababu kuna matukio mengine kwa zama zile kuyadhibiti katika namna anayodhibiti yeye, lazima ni mahali pa nini? Pa shaka, itakuwa ni sehemu ya shaka. Watu hawawezi wakadhibiti kila tukio, yani ukadhibiti kinamna ile. Watu wa hadithi hapa wamemweka tahta daira kwa sababu ya hali zilizokuwa, ikiwa eh, Mtume saa sallam Ah, na amezaliwa mwaka gani, tarehe gani, tarehe gani, watu wasema amul fil tu, au sio? Hapa hapa Zanzibar wale wazee wa zamani wengine hawajui tarehe yao walofani waliozaliwa. Wao wanasema tu mmezaliwa 19 kunde mbovu, basi katamaliza yeye. Sasa yeye alwaqti anakuja anadhibiti, kazaliwa tarehe gani, mwaka gani na nini, inakuwa ni au hili tukio limetokea katika tarehe hii, ile dika yake katika kudhibiti basi watu wa tarehe wamempenda, lakini watu wa hadithi nasema anaishikana. Watu wa hadithi, moja katika sababu, nimemaliza sababu za watu wanani, watu wa tarehe kwa nini wanamsafiria wana Alwaqidi. Watu wa hadithi, hoja zao wanasema huyu bwana yasuku riwayatin kathira biasanida fiha ruwatun la najidu lahum tarajim fi kutubi ilmi rijal hilo ndio analeta riwaya nyingi alwaqidi ukienda katika maghazi yake kuna riwaya nyingi anazileta kwa sanadi analeta riwaya kwa nini kwa sanadi lakini watu wa hadithi ukiwaletea sanadi wanawapekua wale watu wale riwatu watu wa hadithi wanasema la najidu lahum tarajim fi kutubi ilmi rijal hatukuti tarjama zao katika vitabu vya watu vinaelezea hali za watu yani inawezekana akamtaja mtu fulani tunaangalia katika kutubu rijal zote hayumo huyo mtu sasa hii sanadi wana mashaka nayo sio ya kutunga tena sanadi nyingi anazileta kinamna hiyo watu wakipekua wanakuta hayupo huyo mtu sijui mmenifahamu ndio maana alwaqidi hakubaliki mbele ya nani ya watu wa hadithi ibn hajar al-asqalani katika fathul bari riwaya ya alwaqidi matukio yake ghazawati zake anazifanya hazikubali lakini unamkuta ahyana anazikubali unajua kwa nini anakubali japokuwa yeye ni katika watu wa hadithi baadhi ya sehemu anaingiza riwaya za huyu alwaqidi katika kitabu chake al-Maghazi pale ambapo anaona katika riwaya zilizokuwa sahihi zipo zinazozungumza kipengele hicho huyo ndo anamtumia al-Waqidi kwa ajili ya tafsiri ndio anapomtumia ibn Hajar lakini kitu ambacho hakijathibiti kumtumia alwaqidi hadha khata ni nini ni hatari kwa sababu ya hayo ambayo wanayosema watu wa, wa hadithi sasa mwanafunzi anasema ina maana hicho kitabu sasa eh, ndio kishaandikwa kitabu na kitabu kina faida mimi nataka nikitumie nataka nisipate istifada ya elimu ya alwaqidi nitafanya nini wanasema nini halu ipo yani solution ipo ukitaka unataka kutumia yani maghazi ya alwaqidi na uwe umeuhakika kwamba haya matukio yamefani yamethibiti chukua nukul za ibn Sa'd najua atabaqatul kubra ya ibn Sa'd nukuu zake ametoa ametoa pia kwa nani alwaqidi ahlul hadithi wanasema نقول ابن سعد عنه في الطبقات الكبرى منتقات yani nukuu za Ibn Saadi kutoka kwa al katika kitabu chake At-Tabaqatul amefanya nini? Amezisafisha zile kumba kaziacha Ibn Saadi. Kwa hiyo ukikuta katika Tabaqatul Kubra ya Ibn Saadi amemnukuu al basi ujue hiyo ni katika ambayo ambayo imefanya ishachujwa tayari. Kwa hiyo mwanafunzi anaweza baada ya kuona katika kitabu cha Maghazi al tukio likanamtatiza, basi aangalia Tabaqatul Kubra Ibn Sa'd. Ikiwa kalitaja hilo, basi aanze kupunguza nini? Kupunguza tena ule mashaka yake, kwa sababu Ibn Sa'd amefanya amefanya nini? Amechunga. Kwa hiyo hata hivyo katika masadiri ya al-kutub kutubu sira al-mukhtasar tunaingiza Maghazi ya nani? al na kinachofuata nadhani tushazungumza Ibn saadi pia tutaingiza nini at lkubra kubra yani katika kutubu kutubu sira al-mukhtasar masajid at-tabaqatul kubra ya nani ya Ibn saadi anaelezea Ibn saadi amekufa mwaka 230 Hijria lakini vile vile unajua ukiandika unapata kitu chochote ukikifanya hukosi wapinzani Ibn Saad alikuwa nani alikuwa ni katibul waqidi yeye ndiyo mwandishi wa nani alwaqidi kwa hiyo katika at-tabaqat al-kubra wako wanaosema kwamba hichi kitabu ni sarika ni wizi yani ibn Saadi hajatoa katika nini min rasihi bali amemwibia nani alwaqidi lakini ahlul hadithi wameangalia kwa dika wakakuta kwamba la hizi ni tuhuma ambayo la asasa laha ni tuhuma ambazo hazina nini hazina msingi kwa nini kwa sababu kwanza ibn saad matukio aliyoyaeleza mengine hayamo katika nini kwa alwaqidi hayamo katika alwaqidi kadhalika ile ile kuwa ya kufanya tanqia riwayat ambayo hii haipo kwa nani alwaqi. Kwa hiyo wanasema la, hiyo ni tuhuma ambayo haina haina msingi. Katika masadir vile vile katika upande huu wa kutubu sira al ansabul ansabu ashraf lilbiladiri albiladiri wanamwita na hata at-tabari anayo vile vile ansabu ashraf lakini sisi tunasema lilbiladiri kwa sababu ya at-tabari mingi ameyatoa kwa ibn ishaq habari kama ni eh, tunasema kama amechukua mingi mingi ananukuu kutoka kwa Ibn Ishaq. Kwa hiyo haina haja ya kuweka kwamba ni masadi. Masadi ni kile kitu ambacho eh, asli kiwa kikiwa kimenukuu kutoka kwa kile kingine basi sio masadi, sio masdari. Eh, kwa hiyo eh, Tabari yeye mara nyingi amenukuu kutoka kwa huyo Ibn Ishaq. Hizi tumezitaja ngapi katika kutubu sira al-mukhtasar? vitabu vitano eh vitano vinne vitano vitabu vitano hivi vyote unaweza ukasema ni alqadima alkutub alqadima vitabu vya vya kale kwa sababu watu wake ni mia mbili yani kuanzia mia tatu kushuka chini watu wao kwa hiyo wanaingia katika eh, alqudama andika almasadir almutaakhira lakini katika upande huo huo wa nini kutubu sira al Mas, masdari zilizokuja mwishoni yani jamani wanatofautiana watu sije mkanipatiliza je mutaakhiruna ni wapi tunatofautiana katika nini tahdid almutaakhirin wako ambao wanaona mutaakhirina ni baada ya nini alqurun almufaddala kwa maana tukishaingia katika karne ya nne hao wote wanakuja ni mutaakhirun na mutakadimuna ni karne ya tatu na kushuka chini na mimi nitapita msimamo huo sitopita ile mia tano kuja chini ndio mutakadimuni kwenda huko juu mia sita na kuelekea huko ndio mutaakhirun la sitopita hiyo mimi napita kwamba mutakadimun yani karne ya tatu kushuka chini na mutaakhirun ni nini ni karne ya nne na kuendelea hao wote ni nani ni mutaakhir kwa hiyo msimkashakani kataja baadhi ya wanawake wakisema hii mpaka huyu pia mutaakhir a kwa sababu ya hii tarika niliyoichagua kwa hiyo katika almasadir almutaakhira yani min kutubi sira almukhtassa cha kwanza ni ad-durar fi ikhtisar almaghazi wasiyar ad-durar fi ikhtisar almaghazi wasiyar سناني ابن عبد البر ابن عبد البر amefariki mwaka gani 463 amefariki mwaka 463 hijiria ana kitabu hicho ad-durar fi ikhtisar al-maghazi wa siyar nacho ni kitabu muhimu na katika maraji muhimu ya yasir ya pili yani katika al-masadir mutaakhira jawami'u sira ya ibn hazm Jawami'u Sira Ibn Hazm. Ibn Hazm amefariki mwaka 456. Yaani katika mwaka mwaka rahisi kuhifadhi mwaka wa Ibn Hazm. Yaani kipindi tunahifadhi sisi miaka ya maimamu. Ibn Hazm ukiuliza Ibn Hazm unasema 4 5 6. Umemaliza. yani 4 5 6 ndio mwaka wa Ibn Hazm 456. yani ni, ni, ni, ni rahisi. hijiria. Ana kitabu chake Jawamiu Sira kizuri sana, kinazingatiwa ni katika masada. Cha tatu uyunul athar fi fununi almaghazi washamail wasiyar, uyunul athar fi fununi almaghazi washamail wasiyar, ni kitabu cha Ibn Sayyid an-Nas. Ibn Sayyid an-Nas ana kitabu ambacho ni masadir ambayo uyunul athar في فنون المغازي والشمائل والسياق tunafahamiana jamani kwa hiyo hii ni ni, ni katika kitabu cha ngapi tukisema katika almutaakhir cha tatu cha nne asira annabawiya ya adhahabi adhahabi anayo asira annabawiya ambayo mwanafunzi anayetaka sira ambayo ile ambayo min haithu thubut kuna diqa basi aende katika sira nabawiya ya nani aldhahab kwa sababu anatumia kawaidi za ahlul hadith katika kuthibitisha hayo matukio kwa hiyo ni kitabu kizuri kadhalika unaweza uko unataka matukio yaliyothibiti yani kwa mawabit za ahlul hadith albidaya wan nihaya ya nani Ibn Kathir yani katika ile kismi ya sira albidaya wa nihaya jamani refu zungumzi yote inaitwa inazingatiwa kama ni katika masadir lakini katika nini katika ule upande anakuwa anamzungumzia mtume sallallahu alaihi wasallam albidaya wa nihaya nayo itakuwa ni katika ni katika vile vile ni katika ni katika almasadir almutaakhira vitabu hivi viwili asira annabawia ya adhahabi na upande wa sira katika nini albidaya wa nihaya ya ibn kathir zina miza mbili ya kwanza naqdu alasanid walmutun mara nyingi wanakuwa wanakosoa sanad na mutun yani wanatumia kawaid za hadithi katika kuthibitisha sanad na nini na matni kwa sababu ni watu wa hadithi ya pili katika miza zao vile vile aljamu alwasi hawa wanakusanya sana albidaya minaya wanakusanya sana aljamu alwasi katika vile vile masadir subulul huda warashad fi sirati khairil ibad kitabu muhimu sana mwanafunzi kuwa nacho subulul huda warashad fi sirati khairil ibad hichi ni kitabu cha Muhammad bin Yusuf ad-Dimishqi ash-Shami Muhammad bin Yusuf ad-Dimishqi ash-Shami kwa nini nakwambia hichi kitabu ni muhimu kwa sababu mwenyewe intakhabahu min 300 kutub 300 kutub vitabu 300 ametoa kutoka yani mareje ya vitabu vingapi 300 ana amekunjuka zaidi maana na you know. kwa hiyo muhimu kuwa nacho hichi mwanafunzi subulul huda warashad fi sirati khairil ibad cha Muhammad bin Yusuf wa Dimishqi ash-Shami katika masadir vile vile tumemaliza jamani katika nini al-kutubul muhtassa fi sira ilikuwa kutub asira al-muhtassa ilikuwa ni masadir yangapi katika tulotaja ya saba eh? ambayo nayo tume tumeigawa, kuna mutakaddima na mutaakhir. Sasa tunaingia tena katika masajid ambayo itakuwa ya nane. Tushamaliza katika kutubu sira al-mukhtasar, tunaingia katika masajid zetu. Tumefahamiana jamani, hizi taksimu tunazozifanya ya nane kutubu dalail wa shamail. Ukitaka sira vile vile, nenda katika vitabu ambavyo vinazungumzia dalili za mitume kutubu dalail na vitabu ambavyo vinazungumzia dalili kwamba mtume ni mtume wa shamail na vile vitabu vya shamail ausa kutubu dalail wa shamail ni kitabu gani kilichokunjua zaidi kilichokunjua zaidi ni dalailu nubuwa lilbaihaqi ni ausa ipo shamail ya at-Tirmidhi zipo shamail nyingine mimi nakwambia ausa ni ya nani Al-Baihaqi Kutubud Dalail wash-Shama'il ya tisa katika masadir ambayo ni kwa leo nadhani tutakuwa tunamalizia muhadhara kutubul khasais ukitaka sira vile nenda katika kutub kutubul khasais na katika vitabu muhimu katika vitabu vya khasais ni ghayatu sul fi khasais ar-rasul ghayatu sul fi khasaisu rasul almuhim yani nimejaribu kufanya ikhtisar isiwe nini isiwe refu na na nafikiria tumefanya takribi eh, tumefanya nini cha nini ghayatu sura tumefanya takribi katika haya masala na kwa wanafunzi wadhibiti hayo na warejee watakuta faida nyingi katika hayo hayo mambo. Nafikiria muda pia umeisha Ndio, Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu